paldies Mr. Schimpermanim und, <laughs> und Mr. Vaitkusam. Um, Vien kā brīnis čiks, slavēšanās laiks, vai ne? Čau, Mārtiņ, prieks tev redzēt. Labi, prieks jums visiem redzēt. Čau. Čau. Čau, Linda. Kā tev brīlis? Tu esi skolotāja? <laughs> Labi, lūksim Tēvs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lai Tavs vārds, lai Tavs vārds pieskar mūsu sirdi, baro mums, kā dienišķo maizi. Mēs lūdzam, kungs, lai Tu atklāji savu vārdu mūsu sirdī. Mēs lūdzam, kungs, lai Tu svētī savu draudzē šodien Jēzus Kristus vārdā. Mēs lūdzam par Tavu klātbūtni. Tiešām mums vajag svētais, svētā gara klātbūtni šeit šodien. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu rūpes par mums. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Amen. Ir tā dziesma. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Using that? then she's popular. it's not supposed to stop. Is it not that? My soul secure. Bet tas ir, mēs dziedām Rīgā, vai ne, Linda? Pak, Ilmas, mēs nedziedam? Jā? Ja? Ne, tā kā, tas, tas ir semā viena no mīļākā dziesmas. Your promission, Jesus. Labi, tā, es, es domāju, no tā dziesmas, um, es gribētu uh, runāt šodien, tā I will, I will worship you for who you are, I will praise you for who you are. Es tev slavēšu dēļ tā, kas tu esi. Es pareizi tulkoju. Es tev slavēšu dēļ tā, nevis ko tu esi izdarījis vai darīsi, bet kas tu esi. Halleluja! ziniet, tas man dod tā, jo daudzas reizes atzin, um, atzīst, ka daudzas reizes um, apstākļi dēļ, um, problēma dēļ, um, visādas domas dēļ, projekta dēļ, draudzes dēļ, viskaut kādas situācijas, tu vienkārši tev negribas ne slavēt, ne lūgt, kā gribas sēdēt pie datora un skatīties YouTube. Kādam tā bijis? Halleluja! <laughs> Bet nesen es saku, Dievs, es taču nevaru dzīvot, es taču nevaru dzīvot nelūd, nelūgstam, ne, nebūt bez, bez lūkšanām, bez slavēšanām. Un tad es atceros šo dziesmu, kad es, es vienkārši slāvēšu, tāpēc, ka tu esi. Nevis tāpēc, ka tu man šomēnes ir devis daudz vairāk nekā pagājušo mēnesi. Nevis tāpēc, ka tu um, man ir palīdzējis, bet īstenībā tas, ka tu esi, ir viss svarīgākais Kavanahais. Bet tad jautājums e ir tā, kas viņš tāds tad ir? Kas viņš ir? If you ask me, ja tu man jautā, kas Dievs tāds ir, tad kāpēc man jāslāvē viņu? Tāpēc, ka viņš tāds ir. Kāds viņš ir? Redeemer, redeem us from our sins. Savior is in at all. Yeah? Plural times. Viņš ir redeemer. Viņš ir glābējs. Viņš ir, um, is, atbrīvotais, izpirktais, ne? Is, atpestītājs. Tu to nevar nopirkt. Par to, ka viņš tev atpestīja no ļauna, no grēka. That's the viens. It, ir daudz vārds. Mēs ar Dainu sēdējam un runājam par, par, par Jire, Jehovah, Shama, Jehovah, Elohim, Jehovah, Nisi, Jehovah, El Shaddai, Jehovah, um, Yahweh, Jehovah, um, um, Jire. izzināt tāds vārds, Dieva vārds. Ja? Dieva vārds viņam ir tāpēc, ka viņš cilvēku redz no, no dažādas skatu punktu. Viņš cilvēku redz Jēzu, um, Dievu un saka, viņš ir Jehova Jīre, my provider, tas, kas gādā priekš man. Ja? Kā saka, viņš ir El Elohim, viņš ir visaugstākais El Elohim. Tā, this, tas nav tā kā pagājušajā svētdienā es, es runāju Rīgā un tur bija tāds kaut kāds maziņš lekcijas, mēs lasījām lekcijas no, no, no Kristīga akadēmijas, um, tās, uh, tās gudras lietas par, par, par, par um, grieķu, uh, grieķu nosākumi un tā tālāk. Tas nav par, par ko mēs gribam runāt par viņa vārds, bet ko viņš nozīmē tev? Ko Dievs nozīmē tev? Tu zini, kad es domāju, ko viņš nam nozīmē, es varu aizmirst par to, ka man nav ko ēst, piemēram. Ja, vi, ja tu sāk domāt, par ko viņš man nozīmē, viņš man nozīmē forgiver piedotājs. Viņš vienmēr man piedod. Es nevaru skaitīt, tik reiz viņš man piedevis. Tā viens man, es varu viņam slāvēt visu man mūžu par to, ka viņš man piedod. Tā kā kad tu sāki domāt, nu kāpēc Dievs neatbildi uz man lūkšana, padomā, ja viņš vispār nebūs te, nebūtu tev piedevis. Excelul n-ai pat ca, ta, ca tu bi ne, nekristiți în pe stamiște, piede, excelul n-ai pat nesen, nesen, ca tu vinște, piede vis în tu esi, at ca brivs, în varcau pot vini. Viņš būtu ne, nebūtu piedevis, tu būtu jau norakst, norakstīts, gaidot ēli. Bet viņš piedod man katru reizi. Viņš man piedod katru reizi. Viņš man ir defense. Viņš ir tas, kas man sargā. Pasaule var būt pret mani. Es nebaidīšos. Kāpēc? Es zinu, ka man ir Dievs. Viņš ir man sargs. Es nevaru šaubīties, ka man sanāks. Tāpēc, ka es zinu, ka viņš ir man aizsardzība. Dievs ir man aizmugure. Tāpēc es varu iet uz priekšu okay, variskati te nelaga šodien, bet es zinu, kad I will make it. Es vis, vis man sanāks. Tāpēc, kad man ir aizmugure, man ir Dievs. He is my defense. He is my father. Viņš ir mans tēvs. Man ir tēvs. Es nezinu, vai jums ir tēvs bet man ir tēvs Kristu. Es nerunāju par bioloģiskā tēva, bet es, es, es domāju, ka ja tev ir tā bijis tā tēva sajūta, tu zini, kur skriet, tad, kad grūti. Un es tev saku, pat neticīgajiem zini, kur skriet, kad, tad, kad grūti. Braucam no Ventspili uz Rīgu. Um, piebraucam pie pūris. Viens čeks, paigais čeks ar Audi A6. Ziemā sniedz, kā to tā, kā snieg, jā. Snieg, sniegs, snieg, jā un viņš tā vū, mums tāda golfika mēs, mums bija, mēs braucām mierīgi, mētene bija pie stūri, un tā mašīnā mums bradām pa muguru sit mums, pff, bīdi mums uz priekšu, un visi aizmuguri sasits. Un visi mētenes meš mašīnā, ak, Dievs, Dievs, Dievs! Neviena no viņiem nav ticīga. Un es arī, Jesus! bet es zinu, kam es saucu. Viņi nezina, <laughs> kam viņi sauc. un tad mēs <laughs> novietājām, un tad mēs miš, mašīna aizmigāja viss sasist, un tas pilnīgi, un um, no, plate number, kā plate number, no muzīme aizripoja kaut kur tālu. Un tad tas džeks tā prāz mums garam un dodas priekš. Un tad mēs reku, reku, reku, viņš. Mēs norakstījām numuru, sauc policiju, policija nāk pēc stunda un tad rakstām protokolu. Bet, nu, ok, stāsts bija tā, ka tad, kad nāvis nāk tuvu, viss, Jēzus, Dievs, Dievs, ak, Dievs. Un es domāju, jā, ak, Dievs, kuru Dievs? <laughs> Es nezinu. Bet man ir dēvs, man ir fāda. Es zinu, kam saukt. Tehát Kadir groeit. Ja, tel nou. Dat, dat. Dat is niet bij Ashtriba Normanis. Tu is taka klaidonis suns. Es esmu taka suns, kam ir saimnieks. Nu, tā kā tāds. Un klaidonis suns vienmēr tā. Es, es nopietni. Es redzēju klaidonis tāds suns lielsuns. Es vienmēr baidos no tām lielām klaidon. Bet man teica, nevajag baidīties, ka viņi baidās no tevi. Saku, jā. Saku, viņi saka, jā. Zini, es sāku manīt, ka klaidons lielsuns nāk, nāk, viņš man redz, viņš pa šeien, viņš no manis izvairās. Un tu viņam, čā, viņš, ā, viņš, viņš pazuda ātri. Pamēģini, ja viņš sētā savāmājā. Pamēģini viņam šitā. Tu redzēsi. Bet kad viņš vairs nav saimnieka, kad viņš klaigā pa, pa ielas, tu viņam šitā sniegu virsu, viņš, viņš, viņš aizlido, viņš skrien no tevis prom. Vai, vai es pareiz stāstu? Ja? Suns, kam nav tēvs, kam nav um, um, saimnieks. Lá viņš būtu tik liels, viņš baidīsies no tevis, viņš skries, viņš baidās, viņš ubago, viņ, viņam nav, kur, kur, viņam nav drosmes, viņam vienkārši viņš jūtās, ka tāds, nu, kaut viņš ir liels suns. Bet skaties, tie mazie, maziņi, mazi, mazi, mazi, mazi, mazi. Bet viņam ir saimnieks. Tāpēc, ka nu saimnieks ir blakus. Un tā saimnieks saka, nu labi, labi, labs suns, jā, tu nomienies, nu tu esi labs. tā kā es varu tā uz, uz sātanu, sātanu, vau, vau, vau, vau, vau, sātanu, sātanu, vau. Man ir e Dievs. Un sātana arī, oh, ko tu vari, Saka, yes, Satan, ej prom. Man ir aizmugures. Un par to pietiek, lai es slāvētu Dievs. Mēs, mēs nedrīkstām. Ir, ir tā kā nepateicības, ja? Skatīties, Dievs, es jau gaidu astoņu gadu. Tu man neesi atbildējis uz vienu lūkšanu, ko es tev astoņas gadu lūdzu, lai tu man palīdzi šajā, šajā vietā, šajā situācijā. Tu man nes palīdzēs, un es nedrīkstu apvainoties. Kāpēc? Tāpēc, kad tas būs nepateicības Dievam par kas viņš ir bijis man. Es skaitu tikai. Ir tā kā, ir tā kā sieva un vīrs, un sieva vai vīrs vienkārši skaita Quatro-manes, nóprex, nes nóprex. Nevis, castomanes E a seva vis like skaitis, quatro-manes, nóprex, nóprex, kopšmes, apretermes, vanes, nóprex. Tad, tad, não. tad nu mūsu attiecības būs bus uz sus ko es esmu darījis nevis cas es esmu viņai. Yes, Norpix um, takes him Pagash Gad uh, ne, Rudeni Shogad Mumsa Arsevabi Sepni Gad Jubile Es pilni gaismius Pilni <laughs> Un es aizmirst pat nākošu dienu. Nu un tajā pašā dienā, kur mums <laughs> bija jubilēja, mums bija strīds, nu, protams, jebkurā strīdē es esmu pie vaina. Un, un es biju dusmīgs, nu, tā, nu kā tu vari, nu kā, nu kā. Un es, biju, es neatceros, ka tajā pašā dienā ir mūsu kāzas jubilēja. Un es blau, blaustījos. Un nu viņa klusēja. Un nākošu dienu es vernateres. Un es saka, nu labi, nu vakardiena bija tiks, nu es, man bija slikts stāvok, gar stāvok, bet piedodat, nu viss ok. Ok, ko man darīt, es, protams, tev piedošu. Neskaitiet, kas bija pie vaina vai nebija pie vaina, bet vienmēr es būšu tas, kas lūkšu piedošana. Bet lieta ir tā, ka trīs, nu, divas dienas pēc tam – Es teicu, bet pagaidi, kad, kad mums ir uh, kāzas jubilē 23. Viņa saka, nē, 17. Tajā pašā pirmdienā, kur tu man bļāvi virsū. Es biju tā kā, ak, Dievs, ko es esmu izdarījis? kā Zubilē man vajadzēja tev nopirkt roz, nopirkt kaut kā dāvana. Samīļu saka, paldies Dievam, ka, ka viņš man deva tādu brīnišķīgo sievu, bet es tā nedarīju. Bet zini ko? Tomēr, gandrīz katru dienu, mana sieva man saka, es tev mīlu. Es, es viņai jautāju gandrīz kāds desmit reizes dienā, tu mani mīli, viņa saka, šausmīgs mīli. Es saku, šausmīgs, viņa saka, drausmīgi mīli. <laughs> nu, tā kā joks tāds. Bet, nu, nekas, neko nemaina. Es nekas vai neko, kā pareizi pateikt, nemaina. Nekas to nemaina. Nekas, neko vai nekas, ja? Nemaina to, ka viņa man mīli, deva, deva rozi, kāzus jubilē vai nedevis. Samīļoja, ne nesamīļoja. Teica, ka mīl, ka vai neteica. Bet viņa no sirdi man mīl bez nosacījumiem. Mums var būt strīds, mums var būt problēmas, kad es vispār aizmies viņu dzimšanas dienas, bet tas nemainīs, jo kas es viņai esmu, ir svarīgāk nekā ko es daru. Halleluja! Jūs saprotat, ja? Ko Dievs nozīmē tev ir svarīgāk nekā ko viņš dara priekš tevim. Psalms runāja vienreiz, vienreiz um, par Dieva klusums. Ir tāds periods, kad Dievs vienkārši gaida, klusē, skatās, ko tu darīsi. Ja tu sāk kārdīties, tāpēc, ka viņš klusē, viņš neatbild, viņš nedara, tad tiešām tāpēc, ka viņš dara un, un, un, un palīdz, tāpēc tu tici, tāpēc tu seko. Viņš vienkārši grib zināt, kāds ir tavu sirds stāvokli. Un viņš var klusēt ilgi. Viens, mēs bijām ciemos vakardienā pie viena ģimene, kur bija Izraēla, iz, Izrēlā. Viņi mums stāsta par, par, par Izraēlu, kādu piedzīvojumu viņam bija Izrēlā, kad viņa bija. Ziniet, daudz, viņi teica, ka daudz, daudz tiem ebreji, viņi pat nezin, kad um, Jēzus bija ebrejs. Viņi nezina, kad jebr... cilvēks jautāja viņiem, Oh, ne, kāds ebrejs tā ir viņiem. Un vakar diena man tēts teica, ka Jēzus esot bijis eh, ebrejs. Es nezināju. Un es, es, viņš nopietni, viņš bija nopietni. Viņš ebrejs, viņš piedzim Izrēlā, viņš ist, istākais ebrejs. Viņam tāds nemā, nemāc. Ko es gribētu to teikt? Kad, nu, tu vari būt tā kā tu esi apkārt draudz, apkārt Dievu cilvēku, tu zini par Dievs, bet Dievs tu nepazīsti. Tu nezini pirmā, primārākās lieta par Dievu. Tev nav attiecības. Tātad tev attiecības bāzēts uz to, ka citi cilvēki stāst, nevis attiecības. Um, Es par šito gribētu runāt šodien, tāpēc, kad es zinu, gan man, gan mūsu draudzes Rīgā daudziem cilvēkiem, un šeit arī, un, un Jurmalā, mums visiem, kā kristiešiem, ir laiks, kad mums ir tāds, ka tiešām Dievs, ko tu pazudi, ko tu dari, Bet es cenšos jums iedrošināt, kā es daru. Varbūt, un es domāju, ka tā ir pareizi, varbūt kāds arī gribēs tā arī darīt. Kad es viņam slavēšu, es viņam mīlēšu, vienā man iet labi, vai neiet labi, jo viņš ir life itself, viņš ir pat dzīve. Man viņš ir pat dzīve bez, bez, bez tāda attiecības es nevaru dzīvot. Es vienkārši nevaru dzīvot. Ziniet, es nevaru dzīvot. Un es saku arī sievai, kad, zini, sieviņa, kāpēc es nāku pie tevis un lūk, lūkšana, lūdzu pie, piedošanu, tad, kad es domāju, ka tu esi vainīga. Kāpēc es nāku pie tevis un lūdzu piedod man? Tāpēc, ka es nevaru bez tevis dzīvot. Es nevaru dzīvot vienkārši tā. No, nu, ka es apvainojos un es ešu, iešu savā dzīvot Istaba, negribatevi parunar. Vai Dievs, nu labi, varbūt es mēģināšu kaut, kaut kā izrāt tev, kad es neesmu apmierināts. Un tad varbūt tu apžēlos un tu palīdzies. Bet Dievs speciāli, būdams Dievs speciāli, man trenē. Viņš grib man palīdzēt, lai es izaugtu. Tāpēc viņš man ļauj iet cauri lietām. Uh, draudzi, daudz reiz mēs esam šeit, mēs saņemam, mēs saņemam Dievu vārdu, bet tam nav nozīmē mūsu dzīvē. Es gribētu, lai šo vārdu šodien ir nozīme tavā dzīvē. Aplājiet, pielieto šo, ko Dievs mums saka tu dzīvosi krist, veiksmīga kristīgā dzīve. Bībeli tiek um, Jāna atklāsmes grāmatā, viņš tiek tiem, kas to those who okay, es, es, nete, es necitēšu no galvas. Skatīsimies uh, Jāna atklāsmes grāmata, otrā nodaļa. un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galām. Es došu varu par tautām. Ja? Skatīsimies vēl, Jāni, lūdzu palīdz, ja? 11. pants. Jā, 11. pants. Kam ausis, lai tas dzird, ko gars saka draudzēm, to, kas uzvar, nevainos, neievainos, neievainos otrā nāvi. It's a race. Tas ir skrējiens. Mēs sākam ar ticību. Mēs līdz galam, mums līdz galam jāskrien. Mums ir jā, jāskrien līdz galām. Ja tu neskries līdz galām, tu kaut kur paliks, tu netiks debesīs, tu netiks paradīzē, tu nevaldīs ar Jēzu, tev nebūs vārds Dieva grāmatā. Tas ir skrējiens, mēs esam tikai ceļā, mēs nesam накуши, отбравкуши, отскреюши. Така луд не па до осимес, па целям. Къде е са клусет? Dievs, es esmu tā kā, zini, kad mēs sākam ticēt, mēs esam pilnīgi precē, nu, tā kā precēt cilvēku, tu esi ar Dievu sad, um, derības slēgts uz mūžu. Tad nedrīkst pa ceļām teica, nu, kur viņš pazūd. God, zini, tas man uznāk, kas notiek, kas notiek. Es jums teicu, vasarā es vienmēr paņemu velospēdu un braucu mežā lūgt un, un, un katru rīt, vai gandrīz katru rītu, pamodos pirms ģimene pamosties, paņem velospēdu un brāc mežā lūgt. Un vien rīt pamodos, izgāja koridorā, velospēdu pazūd. Divi velosipēdi, abi divi nozakti, un bērnu velosipēdi viņa stāja. Un noskrūvēja bērnu sēdekli, kas ir otrā velosipēda, noskrūvēja nolikt grī, uz grīdu, paņem velosipēdu se zgajara lūkšanā nav velosipēda. Es aizgāju atpakaļ. Pamodināju sievas, viņa nozaga mūsu velosipēdu. Un kopš tā diena es neesmu bijis mežā lūkšanā. Kāpēc? Ai, es nevaru. Es nevaru kājām iet Es nevaru, es negribu kājām iet. Es vienmēr jūtos drošāk ar velosipēdu, ja kāds man skrien pakaļ, es, es braucu ātrāk. Kājām es, nevar, es varu neskriet tik ātri. Tur vienmēr cilvēkas nāk garām vai tur dažreiz ir zirgi, kas neļauj man iet garām. Jūs nezināt, ka zirgi neļauj garām iet. <laughs> es nāku pa taku, ons zeer gizdoma tiesh taka stjesotkai. Nes nu, nesem ba mambiri zeer <laughs> prom no tak ba yet mesh no nu, tar tar krumiem und tad es gaidish kamer zirks yes prom tad es ātri pabrauc. Zin, mūžā neesmu redzējis zirgs, nu, tikai Latvijas redzējis īsti, nu, dzīvei. Tā kā no zirgiem Es turos, es, es dzirde, ka viņi šitā dara. <laughs> es nebiju, es, es izdomāju, ok, es lūkšu tikai e mājās. Un es nebiju mežā. Nu Vakardien es ļoti labi, es iegāju tā, mums ir tāds, mūsu dzīvoklī ir tur tāds um, maziņš istabiņa, tas nav istaba, tu, kur drēbes kara um, garderobe, ja? E es iekāpu tajā garderobē, zem visas drēbēs, un tur sēdēju uz grīdu, un kārtīgi palūdz noraudāt, nu un lūdz, jūtos ļoti labi. Bet tas nav man va labākais variants. Labākais variants ir e tad, kad es varētu iet mežā. Un tajā vietā, kur es lūdzu mežā, o, oh, tik brīnišķīgs. Viņš tāds pļāva un apkārt ir tāds gari tāds um, uh, um, birch, bir, berz, berze. Birze? Jā. Yeah. Un neviens, nu tā, tā kā klusumā, tu tur var bļausties un, un, un, un man patiek tāda. Bet tā es nevaru vairāk darīt. Viņa nozag man velosipēdu. Nu, es iešu tagad pie Dieva un saka, Tu esi vainīgs, un ļauj viņiem novizāt manu velosipēdu, es tev nelūkšu vairāk, tu esi vainīgs. Kā tu vari ļaut viņiem nozakt manu velosipēdu, tad nu beidzās lūkšanās. Es darīšu sev pāri, nevis Dievu. Die, dievam vienkārši, nu labi, tu lūdz tev labāk, tu nelūdz tev sliktāk. Tā kā man pašam jāizdomā, kā es tikšu gala att han problem am. Ja, un velosipedist nevar ir nopirkt. Un tagad ir ziema, tad sezona ir slēgts. <laughs> Gaidīsim, kad atkusīs sniegs. Tad varbūt nopirks un tit velosipēdu. Bet lūkšanā es lūkšu kaut kādā veidā. Dievs man ir viss. Lai Dievs tev ir viss. Ja tev e até o Itaca das reis teu negribas, Manari das reis negribas. Lukt, bet bez dieva es nevaru nekad. Ja tu kādreiz vari iztikt bez dieva, tad ir problēmas. Ja tu kādreiz vari iztikt, Juri, ja tu kādreiz vari iztikt bez dieva, un um, tu vari iztikt. Tad ir problēma tavā garīgā dzīvē. Ja? Um, Mr. Roškāns, ja tu kādreiz var teikt, Dievs, nu, es varu īstenībā iztikt, tu var paņem holiday. Tad kaut kas ir aizgājis šķības. Nav, nav labi. Ja? Mr. Simpermanis, Ja kādreiz tu var teikt, Dievs, nu, Dievs, nu, tavā rekrumums borda, ja? Tu paliek savā vietā, es, nu, uz laiku. Tad kaut kas nav labi. Es atceros, viens džeks man teica, kad sieva, sieva viņam teica vienu dienu, es vienkārši nevaru izturēt te vairāk. Es domāju, tev mums vajag break, mums vajag, nu, pārtraukums. Ja? Tu no mājas ej kaut kur. Ja? Dzīvu, es, man, vajag, man vajag miers, man vajag break. No tevis man, ah, tu man kaitini. Man vajag. Un viņš saka, ja es iziešu, es neiešu apakaļ. Nē, nāks atpakaļ, bet tu ies tagad kaut kur dzīvot. Un viņš aizgāja beigās. Un, protams, viņš nenāca atpakaļ. Aizgāja citu mēteni. Omdat palika gardegun. Ko nós ime sak patek savam viram os laico man vai agmir sei. Kotas nós ime. Lai vinch but kait kaitik stats no tats. Vienalga, lai vinch but idinch. Vienalga. E eu das vezes do mais para dia stats. Kawinč vienkārši ne, neliec, tad Dievs vienkārši tev nelīdz, Dievs nelīdz, viņš neko nedara. Tik ilgi var tev jālūdz. I am talking realities, runāju e par realitāti, kas notiek. Kad dažreiz mums ir tāda sajūta, ka Dievs nelīdz vienkārši. Es ticēšu tāpēc, ka nu, varbūt es tikšu debesīs pēc tam, bet nu Dievs man nelīdz. Tāda sajūta. Jums nekad nav bijis. Vot. Un tad tu saki Dievam, bet Dievs nedod, lai tu varētu pat, pat, pacelt, nu, atver mutu un saki Dievs, nu, ok, tā kā tā sieva, nu, man vajag, nu, brīvdienas. Lūdzu, nedar tā. Tikai e sātans priecāsies. Jo viņam būs, jo sātans, zini, ja tu saki svētās gās, ej, viņš ies mierīgi, bet tu saki sātanam iet, viņš nekur neiet. Un sātan tev nelūdz, excuse me, Shall we dance? Viņš tā nelūdz. Viņš nāk virsū. Hā, Dieva nav. Tad viņš uzbruk, viņš pārņem, viņš ieliek, viņš, viņš nejautā, tu gribi vai negribi. Viņam vien vajag, lai ir Dievas atsustvie, kā es, prombūtne. Un tad viņš uzliec uzreiz, viņš neprast și nepras atliauja. Tā kā momentā, kad tu teiksi, Dievs, Dievs, nu, ok, ja tu man nepalīdzies, e labi, man vajag brīvdienas. Nedari tā, lūdzu. Sātan uzreiz atnāks, tad viņam ir visādas suggestions, nu, ietiekumi. E. Visādas. Un tad daži no e tie ietiekumiem būs tāds, nu, saldi, interesanti, normāli. Nu? tikai me, pamēģini. Tur āķis ir. Un um kad viņš e tev dabūs pāķi, vaino, tu ar, nu, Dievs tev izglābs un norāvs tu āķis, bet obligāti tu asiņos. Ja sātans tev paķa pie āķi, zini, kā zivs ir. Dažreiz tu copēni, e tu, tu dabū to zivi, bet tev žēl, tu gribi palaist. Tu, tev jānoņem tu āķis, tām āķim ir divas, nu, ne tikai uz turiem, bet uz, kā tu noņem dzīvei, protams, ir nodurts un tad viņš ir, viņš ir um, asiņos. Obligāti. Tā kā, ja satans tev dabo ar savu smāko vārdu, vārdiem un, un tu piekrit vienreiz, tu asiņos. Protams, Dievs tev apžēlos, atbrīvos tev no satanāt, bet tu asiņos. Tā kā nevajag mums neviens mums mirklīte no Dieva ūdeni ārā, kā satans mums paņems no, un dabūs tev ārā no ūdeni. Zini, kā zivs bez ūdeni. Un tu sāks, zini, kā zivs ārā no ūdens. Viņš tiki, tiki, tiki, es gribu apakaļ ūdenī. Es... Ko tad tu paņēmi, ko tev piedāvāji? Tagad tu gribi atpakaļ uz ūdeni. Dievs man ir viss. Lai viņš būtu tāds, neliec, bet viņš man ir viss. Viņš man ir viss. Viņš man ir viss. Dievs man ir cerība. Dievs ir cerība. Dievs ir mans kungs. Tas nozīmē, ko viņš teica, tā es darīšu. Dievs ir man um, mīlestība un mans Dievs. Viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir uzticams, viņš ir, kā to apskaidu latviski, ne tikai žēlsirdīgs, bet viņš, viņš dod žēlastību. Viņš redz mūsu vājības. Dievs ir mīlošs, viņš ir, viņš ir cienīgs visai slāvai, viņš ir cienīgs. Jo mēs dažreiz tā kā, nu, kāpēc man jāslāvē Dievu, kā, kad es neko nu, nejūtu. Bet viņš ir cienīgs visu laiku. Viņš ir cienīgs pielūgsmēji. Un Dievs ir mighty God, visvarenais. Biblia staat vine par Ancient of Days. Ca to tulkot latvijski. Ancient of Days. Kur Bībele sauc viņu par Ancient of Days, skatīsimies latviski, kā tur bija uh, Ancient of Days. Daniela grāmata, 7. nodaļā, 9. pants. Daniels 7. As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. Skaties tālāk un redzēja, kā notika krēsla, un tajos apsēdās cienīgs sirmgalvīs. Sirmgalvīs. Sirmgalvīs. <laughs> Tā tukot. Ancient angļu valodā nozīmēja. Ha? Sen, jā. Yeah. but Ancient of Days, nozīmē, viņš ir no He's from everlasting. Jā, yeah, no, no mūžības. Cilvēks, kas ir no, eh, nā, cilvēks, Dievs ir no mūžības, jā. Yeah? He's ancient of days. Tas nozīmē, ka viņas dienas nevar saskaitīt. Jā, yeah? simgalvis. Ok, notureni simțitați build, după aceea va balt. <laughs> Vai, sim gaudis, <laughs> ancient of days. Es niba, eh, vai, vai, vai interesant, kad, kad paņem bībeli, paņem anglu valodu bībeli, paņem latviešu valodu, valodu bībeli, paņem grieķu valodu bībeli un skatās Vai, tādi tulkojumi. Vai, tādi tulkojumi. Ok, skatīsimies vēlreiz tajā pašā Danielā 13. pants, vai viņš arī simt galvis teica. Ja? Simt galvis arī. He approached the ancient of days. Galvas matika tīra vilnie. Yeah, tapet seems seem galvis, yeah. <laughs> yeah. His clothing was white as snow. The hair of his head was white like wool. Yeah, but now tapets vinci ancient of days. <laughs> ancient of days. Vinci ir Viņš ir pirms sākuma. Bībeli teica, ka he knows the end from the beginning. Viņš zina tavu gals jau no sākuma. Hei, varbūt tu nesaproti, par ko es gribu teikt. Ja? Dievs zina, kas, kā viss beigsies jau pirms tu piedzim. Viņš teica Jeremijā, es tev pazīstu pat no dzemdes. Es tev pazīstu un es tev saucu pa vārdu. Dacă vinci te pazist ca, tu be, ca te beg se servis, vinci ir bezgala sa cum un bezgala, vinci vis saprot, Dacă tu ești ca pavidu, ta pensa că it's ta se scrie tu sat starta, tu scrie os begam un tu pavidu, abstaies. Ne vien sta nedara. Ca tu ești scrie na, tu neva scrie scrie sunt abstaies, man vai um, grupes, sa sit. Кого-то гарам скриес. Яскрин пат яскрин Critara culpes, like Critara te jaskrin, leads galam, Bible eh, eh, Revelations, jan eh, aklas me kumes lasiem, tie kas leads galam, leads galam. Taka, strengthen your feeble knees, yeah? Stiprin the um, Jūrīgas <laughs> ceļas. Kā? Ļodzīgos. Ko nozīmē ļūrīgs? <laughs> Es smieklīgi, smieklīgi ir. Smieklīgi teic ļūrīgs, ja? <laughs> ok. Ja tev, ja tev tāds teli palitstāt ļūrīgs, jā. Vajag strengthen un stiprin un skrienam līdz, līdz finišam. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, ir tāds dziesma, ko, es, ko mēs dziedam no Bībeli. Un, uh, protams, man patīk geht die was diesmas. Drigst? Vien diesma. Uh, mes dziedam. Holy, holy, holy, Lord God Almighty. Early in the morning, the sun shall rise to thee. Holy, holy, holy bending down before him. God in three persons, blessed Trinity. Zinam, yeah? The melody, Zinam. Yeah? Okay. That's the sen, sen, sen, sena, uh, diesma. Kwames diedam. Nekad mesbiam second secondary school. Esnezin. Beta uh, mum star system Nigeria. kad bērni katru rītu mums ir assembly. Bērni visi stāv pa klasē, jā? Un mm, um, direktori uzrunā visiem, pirms tam tad mēs iesim klasē. Un tad mums lūkšana un nacionālā himna katru rītu, jā? Un bērni daudz savāca skolā un visi stāv skolās priekšā un visi stāv pa klasē un dzied himnas mums ir tāds tāds holy, holy, holy himnas no skolas es iemācījos, ja. Un um, <clears throat> tāds New every morning is thy love. Nezināt, protams, to na anglikāni. <laughs> Vajag forši, vai ne? Kaut tā Latvijā būtu. Katru rītu viss bērns stāv un dzied himnas, un tad pēc tam Katrs um, um, tās direktors kaut ko pateiks, un tad nacionālā himna, tad jūs varat iet klasē mācīties. Bet ir vēl viena dziesmiņa te, ko no Bībele Efesiešiem 20, Efesiešiem 3, 20, 20. pants. Varam skatīties Efesiešiem 3, 20. pants. 20. pants, 3. No Adalia. Now to him who is able to do immeasurably more than all you can ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be the glory in the Christ and in Christ Jesus Throughout all generation to him be the glory in the church and in Christ Jesus. To our tá rakstit latviešu valodā, vai ne? Ziniet, kāpēc es dziedu tās dziesmas? Tāpēc, ka tas manadgadn vad par vad rakstus. Es varu sev dziedāt. Now, to him who is able to do immeasurably more than I can ask or imagine, es un anglis, tāpēc, ka es zinu, ka jūs zināt jau latviski tā tulkojumu, vai ne? Viņš var darīt visu, ko tu ceri, vairāk nekā tu ceri, kā tā latviski, bet viņam, kas, kas darbojamies mūsos ar savu brīnišķo vārdu, spēja darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. English beangliskt all we ask or imagine by iedomā tiesa. Nevis ko saprotam, bet ko mēs iedomājamies varam. Vinch var to darīt. says, To him be the glory in the church and in Christ Jesus. Viņam būt slava draudzē Kristus Jesus throughout all generations. These are um, generations. Pauses. Wel więc Desmond Mesbex. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Saprotam anglicky. Kac ne saprot, ja anglicky. Ka trust. Ustities and obey. Baklausies. But there is no other way. Now Tita tell you. to be happy in Jesus. Nav cita veida, var, kā var būt priecīgam Jēzus vienīgi. Trust, uzticēties un paklausies. Un vai tas man, tas jums neiedrošina? Jā? Ja? Es, es jūtos labāk, kad es varu dziedāt sev tādu dziesmu. There is no other way to be happy in Jesus, but to trust and oh. Hey. Es geht mit wer werden man. I feel good. I knew that I would. Oh, I see tu slabi. Oh, tá sendo nós me cavi circate Manasu te rēķins, telefona rēķini. Es domāju, ah! šausmīgs. Kur es dabūšu to? Es ne, nemaksāšu, nemaksāšu. Kur es dabūšu tādu naudu? Bet, nu, es neiešu skumties par to visu mūžu, jā? Ja? Saprot? Es skaitu, tik jāmaksā rēķini, skaitu, ok, maksāsim visu rēķinu, mums paliks 40 lat uz nākošu mēnesi. Ah! but trust and obey. There is no other way to be happy in G. Ya to neus tites ne paklas says to nebus limix to nebus prietix yes to bus yes but to bus skumsh. I want to be happy. Give both prietix und Tappets es war, I feel good. I knew that I If you don't feel good, you have to you to slabby. But dead, I feel good. I knew that I So good. Bam, bam, so good. I got a you. Dan, dan, dan. Ow. I feel good. <laughs> Jesus is good. viņš e tev neatstās. Viņš e tev nepametīs. Viņš ir e spējīgs darīt vairāk nekā tu spēji iedomāties. Viņš man ir daudz liecības. Es esmu, man ir gājis labi, man ir gājis slikti, bet ar Jēzum attiecībās nekas neskārs. Nekas neskārs man attiecības ar Dievu. Tev iet labi īstenībā, ja tu padomā. Ja tu padomā, tev iet labi. Ja tu padomā, Ja tu padomā, es skatījos, ir tās brīnum darīs, darītājs. Ja, jūs, ja jums laiks, jūs var skatīties YouTube, eh. tas uh, no Nigērijas tāds brīnums mācītājs. Viņam specialitāte ir darīt brīnumu. Un viņš ir nu, dziedināšanas un demonu izdīšanas un nu, tāds. Ja tu redzi, ko cilvēku, kā cilvēku tiec, kādam bija kancer, kā es saku kancer, vēzis dibenā viņam kaut kāds, es nezinu, kaut kāds vēzis ap, apēda viņu dupsi, ja? un tur nav gaļas vairs, tikai kauli var redzēt. Vīrietis kaut kāds 25 gadu vai 3, es nezinu, un viņš tikai gul. <laughs> Un es domāju, Jēzus, man labi iet. Ne, nu tu nesaproti, tāpēc, ka tev neiet tik, tik slikti. Vienai sievietei, viņai bija jārāda savus krūts visai draudzi, tāpēc, ka viņai bija vēzis krūtī, un viņa, viņa nevar um, kruštu uzlikt, ja? Un viņa nāk tāds ar tā lielu um, blūzīti, un, un nevar pat pogāt, nevar pieskāt, jo, jo, jo sāp. Viņa jāiet pie, pie tā mācītā pa brīnumu. Nu, protams, mācītājs lūdzu, bet vienkārši viņa iet briesmīgi. Tev iet labi. Tā kā beigsim to žāloties, man iet labi. Man iet labi. Man nav ko maksāt rēķiniem, bet paldies Dievam. Es esmu dzīvs, mani kur gulēt, kur, kur nakšņot. Rekšņi. Rīt domās pat pa sevi. Dzīvo šodien, un es šo skriejienu skriešu līdz galām. Es neatpalikšu pa ceļām. Es neļauju stātans man piedāvāt tās āķis. Es, es, ne, es nepieķeršos. Viņš man izvīks ārā no Jēzus, no utnāto Jēzus ūdeni. Un to viņš mēģina. Viņš tev saka, tev iet slikti, re, kur tu nevar maksāt, re, kur tev nemīl, re, kur tu viņa tās tā, re, kur tās tā problēma, re, kur tik ilgi tu esi lūdis, nekas nav notis, un tu pieķeries pie tam, viņš tev izvīgs ārā no Dieva žēlastībā, un tu kratīsies, es gribu atpakaļ pie Dieva, un tu būs grūtāk, un tad tu dabos iet atpakaļ pie Dieva tajā ūdenī, te buscasse inicial mute. Un, un, un azi tat ne sapro tat labi. Slava dievam. Bibel teit. Today, uh, Kata teit. How did he say that? This is the day the Lord has made I will rejoice and be glad in it. Kalat viskitabut. Mezinam toya. Sheita diena kodes radis. I will rejoice. Liks musmis tani. Vane? Padies dievam, kas šodienas esmu dzīves. Devil, Satans, šeit atpakaļ, apkārt meklē, tev dabūt rokas. Nepavelt, tāpēc, ka viņš zina, ka tu esi nozīmīgs Dieva valstībā. Viņš zina, viņš grib tev dabūt savā, savā tīklā. Ja sātans te dabū, es tev neapskaužu. tu esi tesar. Já tu ne es al Cristo, tu esi lelas problema. Tu var but gudris, tu var argumente, tu var Já tu ara no Christus. Tu es lelas problemas. Taka nelia problemas teu izvilkara no Cristo, já tu jau es Cristo. Bībele teica, ka Jēzus stāstīja, ka ir tās sejas, kas gāja un seja savu sēkli, un daži sēkli krīt uz, uz akmeni, uz torns, ekšķiem. Un kas, ko nozīmē ekšķie? Problēmas, dzīves problēmas. Un tu esi labs sēklis, krīt normāli, sāk augt, bet nu, ko nozīmē ekšķi? Ekšķis nāk rēķini, problēma, mani nemīl, viņas ir wicked, viņas ir sliktas, uh, man nekā nav, un sieva man apsaukā, un tīdidi, un... Un pēkšņi tu nevar lūgt, lūgšanas vairs nav, prieka vairs nav, nekā vairs nav, pēkšņi tu zini, dzird, kā Sātans tev saka, ko tu vēl gaidi? Ah? Curse God and die. Ko nozīmē curse God? Nolādi Dievu un miri. To, ko Sātans teica Iebam caur Iebas sievu. Kad viņam sāk iet slikti, Sātana runā caur savus, par, par Ieba sievu, saka viņa, Ieva nāc pie, pie Ieba, kuram iet slikti, saka, ko tu vēl gaidi? Nu nolādē nu to Dievu un nu, mir nost, nu. Ko nu? tev paliek? Nekas tev nepaliek vairs nolādē. Nu Jeb saka, ko tu runā, kad tie dumie, dumās sievas. Un, protams, viņa bija duma. Jo katrs ir dumšs, kas nolādēs Dievu mirst tāpēc, kad viņam iet slikti. Tā nav gudrība tehát tad tu mildi Dievu, tad, kad iet labi, tad neiet labi, tad ai. Un nolā Dievu nenozīmē sāk lamu vārdu viņam. Nē, nolā Dievu es tikai pagroz muguru. Vienkārši man nevajag tev vairāk. Un tad tu, tu mirsti tam mirksi. Tas nav tāds um, fiziska miršana, bet garīgi. Garīgi tu esi tukšs. Kāda viņa bija tāds, ka nu, tev negribas lūgt. Ja? Tukšs. Tu zini, ka tad, kad bija, tad, kad bija, lūgt, nu, tad, kad tu varēji lūgt, bija labi. Tev ar Dievu ir labi. Un tajos laikā nenozīmē, ka tev bija viss, nē. Vienkārši tu atceri, Dievs tev pat deva pagaršot, kā tik labi varētu būt ar viņu būt kopā. Bet, tad, kad satans te dabūt nelūgt, nu, Kad tu nevari vairāk lūgt. Tad tu saprotīsi, ka tu esi kā mirušs cilvēks, ka tu nevari lūgt. Tu gribi lūgt, bet tu esi tukšs. Nevar lūgt, nevar pacelt bāzt, nevar ne klusu, ne skaļi, nevari. Jo tu esi atdalis, tu esi at... pagrozis Dievu muguru. Like Dave sat here, no, Musa sat here, sure den Jesus Christ Father. Esgribatka. Esgribet garīgi vasaras, kā es garīgi paņemšu velosipēdu un garīgi lūkšu. Es gribu būt, paldies, Mr. Šimpermanis, šodien bija wonderful slavēšanas. Bet man patīk tā, man gribu tā katru dienu, lai es varētu tā lūgt, tā, tā slavēt neskatoties uz problēma kalnu, kas manā dzīvoklī kopā ar mani dzīvo. Neskatoties uz to problēma kaudzi, es gribētu, lai es varu vienmēr, jebkurā gadījumā, vienmēr es varētu pacelt balsi, saka, Dievs, es tev slavēšu dēļ tas, kas tu esi. Jo es tev mīlu un es esmu noslēdz darību, de, derības ar tevis un es ar tevi būšu un es tev nepametīšu un es nepagrozīšu muguru, es tev mīlēšu. Jo viss būs labi. Kas tic, ka būs labi. Wussia Labi. Ja, labi, lūksim, celsimies kājas un lūksim, un būs jau labi. Ir jau labi, vai ne? My soul sake you, your promise show. Žēl, ka jūs nezināt neviens no tām dziesmām. Mēs varējām dziedāt vismaz viens no viņiem kopā. Jā. Labi, Arti pak, padzied kaut ko jauku. Jā. Kungs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lai Tu dos mums spēku skriet uz priekšu by Miss Nat Palikam. Es lūdzu par katram, kuram grūti lūkšanās. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, lai tu atjauno tā deksmi, tā, tā griba lūgt. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Un es lūdzu Tev, kungs, lai Tu mums atjauno attiecības ar Tevis, kungs. Ja mums ir dusmas, ja mums ir, ja mēs esam um, vīlušies, lai mēs esam, ja, ja mēs esam noguruši, kungs, piedod un palīdz mums, lai mēs skrienam uz priekšu, kungs, lai nekas nenāk starpā mums ar tevi. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai tu atjauno, kungs, atsvaidzin tā attiecības, kungs, starp mums. Mums ir vajadzīgs tu tēvs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai ir atjaunots mūsu teiksmi, e esses Cristo vai dar. Pode estar tavas žēlastības aplaistīts, tavas uguns izkarsēts, nāku es, nāku es pie tevis, Jēzu. No māla veidots es, tavu roku izmīcīt, Tavas žēlastības aplaistīts, Tavas uguns izkarsēts, nāku es, nāku es pie Tevis, Jēzu. No māla, no māla veidot sevi, Tavu roku izmīt, Tava žēlastības aplaistī, Tavas uguns izkarsēts nāku es, nāku es pie tevi. Esi mans prieks, kad man tā vairs nav, Esi mans spēks, kad es esmu vārš, Esi mans draugs, kad es esmu vien. draugs, pieskaries katram no mums. Pieskaries vēl vairāk. Ielai mūsu pilnas, Dievs, es lūdzu. Tie, kuri, tie, kuri ir šajās cīņās, tajās cīņās, ka tie ērkšķi durās, ka tie ērkšķi durās visnērtākajās vietās. Tavs spēks nāk un piepild mūsu šajā brīdī. Un es gribu jūs katru iedrošināt, es eh, nesen lasīju tādu atziņas vārdu. Es ceru, ka nevienam no jums par to nav jāšaubās, bet ja kāds jums jautā, kāda ir starpība būt kristietim un pazīt Dievu, būt cilvēkam, kas tic Dievam, tad jūs variet droši teikt, ka, ka šī zemes dzīve ticīgajiem ir vienīgā elle, ko viņi jebkad pazīs bet neticīgajiem šī pasaules dzīve ir vienīgā paradīze, ko viņi jau kad pazīs. Lai jūs esat iedrošināti, lai jūs ziniet vienmēr, ka tas, kas jūs ir izglābis, viņš vienmēr jums ir blakus. Un arī tajos brīžos, kā Dominiks saka, kad viņam, viņš ir klusumā, ja mēs lasam Bībelē daudzreiz, mēs varam redzēt, ka tieši klusumā Dievs strādā. Viņš lieka nerunā, bet viņš strādā. Ziniet, ka viņš ir atlocījis vienkārši savus piedokumus un strādā pie jums, pie jūsu rakstura, pie jūsu dzīves. Slavējiet to kungu, pateicieties viņam katru dienu. Ļaujiet savai sirdī beidzot sākt dziedāt. Slavu Tev, kungs, slavu. ja tev tagad grūts laiks, lūdzu, lai Dievs tev palīdz grūtas laika turēt savas acis uz Dievu.